wa ta'ala, Krijuesin, Sunduesin, Mbikëqyrësin, Furnizuesin e gjithësisë, vetëm Allahun e falënderojmë dhe kurrë Atij shoq nuk i bëjmë, vetëm Atë e adhurojmë, Allahun tonë e njësojmë, Zotit tonë shirk nuk i bëjmë dhe e lusim Allahun me na rujt prej shirkut të madh dhe prej shirkut të vogël dhe prej çdo vepre dhe pune të keqe të cilën nuk e don Allahu te bareke wa ta'ala, dhe nuk e don pejgamberi alejhi selatu ue selam pastaj bim salavat dhe selam mbi pejgamber mustafan alejhi efdalus selatu ue temut teslim zoti qoftë i kënaqur edhe me sahabët e ndershëm dhe të bekuar edhe me ata të cilët kanë pasuar rrugën e tyre dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit pastaj vëllezër kemi folur për shirkin e madh si një prej dhimtë mëkateve dhe në krye të mëkateve të cilat sillet krejt në gjynahet tjera në dynja dhe shirku i madh do të thotë me i bo Zotit shoq te bareke ve teala qoftë në aspektin e adhurimit të idhujve idoleve që kanë qenë te mushrikët dhe popujt e tjerë të mëhershëm qoftë edhe në ndonjë ide tjetër që ne e quajmë nganjëherë edhe ideal në fjalorin tonë Kur njeriu e don atë, e adhuron, qoftë i pari i tina, qoftë njeri, qoftë çkado qoftë ai, që e adhuron, e don, hidhrohet për të, gëzohet për të, mërzitet për të, e sjell rival me Allahun te bareke ve teala, ai është shirk, dhe se atë shirk, Allahu i Madhëruar nuk e fal, Inna Allahe la yaghfiru an yushrake bih, Wa yaghfiru ma dune dhalike limen yasha, Allahu nuk fal nëse atina i bëhet shoq, pra nuk e fal shirkun, ndërsa krejt tjerat gjynahe dhe mëkate ia fal kujt të don tebareke wa teala, pra edhe nklapa sado qofshin ato mëkate. Dhe shkojmë te shirku i vogël, dhe ky shirku i vogël është, Edhe pse peshojën e ka ma të vogël, dhe vetë fjala shirk i vogël do me thanë i vogël, për nga mëkati jo sikur se shirku i madh i cili qet pej dinit krejt, edhe nëse njeriu falet dhe agjëron, edhe nëse njeriu pretendon se o musliman, nëse bën shirk ai ka dalë pej dinit, s'ka të bëjë me islam kurgjo, dhe do të jetë me mushrikë në ditën e kijametit. Shirku i vogël, edhe pse në peshë ma i vogël, është. ma prezent të ndodhë ma shumë në ymmet për ata pejgamberi alejhi selatu ue selam osht tut shumë se do të ndodhë ky lloj shirku në ymmetin e vet shumë ka pas dru alejhi selatu ue selam osht tut shumë dhe ka thanë se ky shirk është i msheft Ma i msheft se sa zhurma zëri të cilin e qet përkemja apo e buburreci duke hec ai e bën një far zhurme që për neve është shum e vogel e msheft për veshin ton edhe aq është i msheft apo dhe më i msheft shirku i vogel. Dhe ky është shirk i vogël. Si të ka hise dikush në punën tande përpos Allahut, ai është shirk i vogël. Për shembull, njeriu e bën një punë të mirë, merr namazin, merr zekatin, sadakanë, merr agjërimin, merr punë ibadeti që i njohim ne ibadetet, merr haxhin, shkon në haxh për Allahun azze u xhel, dhe nuk po thojmë që s'ka shku në haxh për Allahun, po e ka kapak me shku në haxh dhe thojnë hallku që filani është haxhi. E thonë njerëz se filani është tash ma i ngritun pak, ma burr i mirë, ka bo rija, se ka bo ibadet për sytë e njerëzve e ka përzi, jep sadaka atje, edhe jep sadaka për Allahun po në të njëjtën kohë për me thanë njerëzit se filani po jep është dorëlirë, fal namaz e fal për Allahun, po kur o prezent dikush tjetër e zbukuron namazin edhe ma shumë, për hatër që o dikush prezent. Le të thojnë ata se filani p'e falka namazin mirë. Do me thanë namazin e ka për Allahun, po zbukurimin e namazit dhe formën kaq të mirë të namazit e ka për njerëz edhe e ka përzi qëllimin e Allahut, qëllimin e tij për Allahun edhe për njerëz. O për janë përzi dy qëllime dhe ky quhet shirk i vogël. Prej llojeve të shirkeve të vogla ka shumë, është me u zotue njeriu jashtë Allahut. Dhe kjo është bela e madhe prezente tek ne, por edhe te muslimanët e tjerë, mjerisht, edhe ata që flasin gjuhën arabe, edhe ata që i dinë ajetet dhe lexojnë Kuranin, shumë bëjnë be jashtë Allahut. Për shembull thotë pasha pejgamberin, plot asi arabë, të cilët bëjnë be pasha pejgamberin. Ai është shirk i vogël. Pasha nanën, e pasha babën, e pasha kryt, e pasha djalin, e pasha natën, e pasha ditën, e pasha atdheun, e pasha kombin, e pasha flamurin, është shirk! Shirk i vogël. Neve na duket e rand, po i kemi argumentet përpara. Dhe e dimë, nuk kemi çare pa e thanë dhe s'kemi çare pa e kuptu dhe duhet ta përmirësojmë. Me u zotu me bo be. Me bo be do me thonë, nëse nuk është qysh po thom unë, le të më hakmerret mu qaj që unë n'to po zotohna, se vetëm ai ka mundësi me më sjellë mu dënim edhe ty pa pas fuqinë me nal dënimin e tina. Ky është realiteti i të bonës be. Realiteti i të bonës be është se ai që bën be e vërteton sinqeritetin e besë të vet, e vërteton sinqeritetin e besë vet që nëse është rrenacak dhe gënjeshtar në atë ça po bën be hakmerret prej tina pa pas mundësi dhe kompetenca ky me kthye hakmarrjen dhe ndëshkimin e tina e nana s'më hakmerret mu edhe fëmija s'më hakmerret mu pra në qatë që po bëj be unë nëse jam rrenacak ai më hakmerret mu në kofsha jo i vërtetë n'atë qa po tham Këtë rast po e madhëron atë, po e rrit. Dhe ai e meriton vetëm Allahu tebareke ve teala sepse i vetmi është Allahu i cili ka mundësi me të hakmerr pa mujt me nal ti ndëshkimin e Allahut edhe ai tjetër që po bën be ti për hatër tina. Apo për qatë me bë be ti? As ai s'mun e nal, as ai s'mun e nal. Kjo është dëmethanja e të bënës be. Për atë arsye muslimani nuk bën be kot. Allahu thotë, wahfedhu ejmanekum. Ruani ju zotimet e juaja mos bëni be ha shko e ndjah kët majte për çdo dytë fjalë e tretën runi mos bëni be po kur të bëjsh be duhet me qenë i sigurt se ajo punë o kry sepse nëse nuk është ashtu le të më hakmerret mua Allahu azza wa jall pra ta bëj be në atë që ka mundësi me më hakmerr nëse jem rrenacak Dhe këtë rast ta kuptoj sinqeritetin tënd që po bën be. Përndryshe unë nuk muj ta kuptoj sinqeritetin tënd që po bën be. E në nanë, në babë, e në fëmijë, e në tjerat shka kush do qoftë ajo. Qoftë dhe pejgamerin, se pejgameri është i vdekun, krijesë e Zotit, dhe s'ka mundësi me t'u hakmerrë. A kuptu qështjen e dëmethanjen e të bënës be, pra bënja be dëmethan Nëse unë jam gënjeshtar në atë që po të bëj be le të më hakmerret mu qaj që në të po betohna pra nana baba kryt kama dora vatani etj etj le të më hakmerret po ato s'kan mundësi me të hakmerr ti po i ngrit lart për atë arsye shirk po i bën rival me Allahun se Allahu ka mundësi me të sjell dënim nëse je rrenacak Çka të bën nana, për në fund, ku e din nana çka bëj unë në shkollë sa zotohem aty, ku e din ajo, që me më hakmerrë mu, e le që nuk mund të më hakmerret. Se unë jam si nana njeri bile më i fortë se nana dhe se baba dhe se djali. Unë ndoshta kam mundësi me i hakmerr atij në një farë mënyre, ai s'ka mundësi mu. Për atë arsye është shirk të zotuarit jashtë Allahut tebareke ve teala. është shirk dhe muslimani nuk guxon me bo be jashtë Allahut azze ve xhel. Emrave të Allahut dhe sifateve të Allahut. Pasha kudretin e Allahut Pasha rahmetin e Allahut, pasha mëshirën e Allahut, pasha fuqinë e Allahut, po, në emrat, sifatet e Allahut, po. Mundesh me bë be. Ndërsa, në krijesa të Allahut është haram. Qoftë edhe arshi i Allahut që është krijesa më e madhe më e afërme te Allahu tebareke ve teala. është haram, s'bahet be në krijesat e Allahut, në asnjë, të fitu të Zotit, për atë arsye është prej mëkateve të mëdha, dhe duhet m'u pendu muslimani, dhe kënd ta ndëgjon i thonë, atë be nuk qënë peshë, mas pari, vërës të këparë, që po betohesh për rrasë është në gjëna, në ndë, që ajo be nuk vlen. Ja, Se s'është be ajo. Be është kur zotosh wallahi, billahi, tallahi, të trijat apo njërën prej tyre, apo në ndonjë sifat, dukuri, të Allahut te bareke ve teala apo emën të Allahut. Pasha Rrahmanin, Rrahman është Allahu, Errahmanu, Bismillahi Errahmani. Pasha Krijuesin, Krijues është Allahu, El Khaliq. Pasha Sunduesin, Furnizuesin, Ringjallësin, emnat e Allahut te bareke ve teala. Nuk ka dert. Ndërsa në krijesa të të një Allahut azze ve xhel dhe mos që nxanë vdekja duke u zotu. Dhe ne në çdo shtëpi tonën mjerisht e kena këtë dukuri kit shirk të vogël prezent. Secili prej neve n'shpinë e vet e ka. Duhet me pastrue ne shoqërinë tonë o vllazën. Do ta mësojmë dinin përndryshe nuk kemë efekt nëse veç vijmë në xhami dhe falim namazin mbetet sevapi i namazit dhe hjeket borxhi. Mirëpo, ku mbetet ana tjetër që me përfitu ni musliman? Me çka e përmirësojmë jetën tonë? Duke mësu dinin tonë dhe duke zbatu në praktikë. Nga pak nga pak, sa e mësojmë e zbatojmë, sa e mësojmë e zbatojmë. Kalon një kohë ndoshta harrojmë, apet e dëgjojmë na kujtohet apet e zbatojmë kthehemi. Kalon një kohë nashta harrojmë, Po kur ta bjen natën kuku për mu paskna harru që që nuk po bëj kang u bin Zotin e harrojm na kujtohet apet na kujton dikush dhe kështu shkon jeta muslimanit pra me zotue në krijesa jashtë Allahut te bareke ve teala ësht shirk i vogël dhe këtë gjithsesi dhe farz e kena ta luftojm dhe të na ndalu se ësht kshillë për vllaun dhe për motrën Nuk ban me u zotu n'tjetër kënd pos Allahut, e le që nuk ta pranoj atë. Ja, zotohu në Allahun te bareke ve teala. U bofsha dru, çfarë zotimi është aj? U bofsha guri, çfarë zotimi është aj? E nuk është zotim. Po lutesh kundër vetes, po, po dua kundër vetes. A zotim nuk ka. Osht dua kundër vetvetes tande po. Po zotim nuk kom po du zotim. Për atë arsye pra Allahu na ka këshillu që mos zotohemi vend pa vend, mos zotohemi çdo të dytën të tretën fjalë, sepse në radhë të parë me qenë i sinqertë, unë kur flas, flas me ty serioz. Unë mund të bëj hajgare në ditë dy tre fjalë. Edhe një javë të mujt, përndryshe të qenë me ty serioz, nuk kam nevojë me than pasha Zotin, se jam serioz. Muslimani serioz, i sinqert. Për atë arsye nuk e përdor zotimin Po nëse kërkohet për ndonjë punë shumë me rëndësi, atëherë kërkohet zotim. Për atë arsye, të pas parasysh çështjen e madhe të zotimit, pra dhe domethënien e saj, se nëse nuk është qysh po them, nëse jam gënjeshtar, le të më hakmerret mua ai që po bëj be n'të. Pra Allahu është ai që mund më hakmerret mua, për atë arsye ka mbet zotimi me bo be njeriu kur akuzohet për diçka. Kur akuzohet, akuzohesh se ke vjedhë, akuzohesh se ke marrë mall, akuzohesh se ke shpif, akuzohesh se ke ke ke ngjit diçka etj etj. Pejgamberi sallallahu alejhi we sellem ka thënë Me pas qenë secili njeri që pretendon dhe kërkon diçka, ky e jemja dhe ai e jemja dhe ai ma ka marrë dhe ma ka marrë, secili kishte thënë çka kish deshtë. Lakin, El bejjinetu ale el muddejji wal jeminu ala men enker, Por, ai i cili pretendon diçka le të sjellë fakte dhe argumente, ndërsa ai i cili e mohon le të zotohet. Ai i cili e mohon le të zotohet. Unë po pretendoj dhe po të akuzoj ty se ti për shembull, ta zami, ma ke marrë një çkado qoftë diçka atje. Çkado qoftë, ma ke vjedhë, ma ke marrë. Ndash e ke vjedhë, ndash e ke marrë, pse unë kom pa mallin tem te ti. Kom pa mallin tem te ti. Dhe unë po them qaj mall që o te ti është i jemi. As të kom pa ka e ke vjedhë, as nuk di ka të ka ardhë, unë po të akuzoj se qaj mall është i jemi. A të akuzova? Po. Dhe unë sjell argumente. Tash këtë rast pej meje kerkohet me sjellë argument se malli jem është këtë formë, o këtë formë, o këtë formë, këtë formë, dhe qato argumente që sjellë unë, a i përshtaten a s'i përshtaten, a i përputhen a s'i përputhen e këqyr, kadia, gjykatësi apo ai i cili e merr këtë punë me qite n'dyzen, me qite në shesh. I akuzuari nuk ka nevojë me sjellë argumente se s'ta kum vjedh e s'ta kum vjedh e m'kan e s'jom kan aty, por le të zotohet. Pej tij kerkohet zotimi tash. Sepse ai zotim nëse është i rrejshëm, quhet jeminul ghamus qek në hadith zotimi zhyt. O fjala zhyt, gllapa që e zhyt, fund xhehenemit e çon me bo be rrejshëm. Dhe gjithmonë muslimanët e kanë ditë se me bo be rrejshëm është prej gjynaheve më të mëdha. E kanë ditë muslimanët dhe kanë përcjellë njëri mas tjetrit. Zotimi punë e madhe. E qysh me bo be rrejshëm është punë e madhe kurse bën be për nanë e për babë e djalë e evlad e vatan e flamur e libër e shkolle. S'çon peshë. Duhet m'u zotu muslimani në Allahun tebareke ve teala. Pastaj, prej llojeve të shirkut të vogël, është me thanë çka don Zoti dhe ti. Kini kujdes. Kjo është prej Allahut dhe prej teje. S'e kam kërkan përpos Allahut dhe ty. Gjithashtu. S'e kam kërkan përpos Allahut dhe ty. Thuj s'kam kërkan përpos Allahut e pastaj pej krijesave pej njerëzve ty. Pejgamberi alejhi selam e ka dëgju një njeri duke thënë ma sha Allahu wa shit çka don Zoti dhe ti. Pejgamberi thotë a po më bën mua rival me Zotin bash, pra po më bën shirk? Thuj çka të do Zoti ma sha Allah thumma shit çka don Zoti pastaj çka dush ti. I pshtetna Allahut, e pastaj edhe të te. Njëherë Allahu të bërë. Ja Allahu të dhe t'i praj pështeve, dyve pështeve. A më bone mu barabar me Allahun atje? Mos më bë barabar me Allahun. Të fshetë që Allahu të bërë e këta. E lus Allahun azze ve xhel. Fshetë në Allahu të lësë Allahu në po kërkoj edhe prej teje. Ndaj e pak me të qka. Ndaj e pak me të qka. Ka shku një njeri te pejgamberi alejhi selatu ve selam dhe i ka thënë: Ja Resulullah, inni etubu ila Allahi ve estagfiru ve la etubu ilejk. Unë pendohem te Allahu dhe bëj istigfar, a nuk pendohem te ti. Pejgamberi ka thënë, Ky e njofti Krijuesin e vet. E njofti. Qysh po pendohesh te Allahu dhe te unë? Pra nuk ki nevoj m'u pendu, se unë s'jam ai që t'i fali gjunahe. Unë jam ai që ta fali hakin tem, gjunahet i fali Zoti. Te Allahu pendohu, ndërsa te njeriu kërko falje. Këto janë shprehura gjuhësore ku janë prezente tek ne. Edhe do të mundohet muslimani me i largu. Jo çka don Zoti dhe ti, po çka don Allahu, pastaj çka don ti. I pështetna Allahut, pastaj pështetna ty. E lus Allahun azze u xhel pastaj të lutem ty dhe kështu me radhë. Ndërsa ajo e para atje është ma e rrezikshmja dhe më prezentja tek ne muslimanët në përgjithësi veçanti tek populli jonë. Zotimi i tepruar, jo vetëm prezent, por i tepruar në jashtë madhërisë së Allahut tebareke ue teala. Dhe atë muslimanët duhet ta luftojnë maksimum Që t'ia tërheqin vërejtjen njëri tjetrit në qoftë se zotohesh me u zotu vetëm në Allahun në emrat e Allahut në sifatet e Allahut tebareke ve teala cilin do emër prej Allahut nëse din nantëdhet e nan emrat e Allahut cilin do prej tyre zotohu s'ka dert edhe sifatet e Allahut gjithashtu Fuqia e Allahut, mëshira e Allahut është sifat i Allahut, atribut i Allahut, kudreti, fuqia, madhështia e Allahut azze o xhel, furnizimi i Allahut azze o xhel e kështu me radhë. Ndërsa, jashtë krijesave tjera, qoftë edhe Xhebraili alejhi selam, që është melaçja më e dashur, Qoftë edhe Pejgamberi alejhi selam, që është njeriu më i dashur te Allahu azze u xhel, nuk ka të drejtë dhe është haram muslimani me u zotu në te. Për atë arsye duhet me u pendu kur të gabon dhe zotohet dhe kur të ndëgjon dikënd i cili e përsërit një gjë të tillë, ia tërheq vërejtjen vllaut dhe motrës të afërmit, Subhanahu wa ta'ala. Dhe këto gjana nuk janë t'randa, nuk është vështirë me ndërru muslimani atë, këtë traditë që kemi, nuk është vështirë, është e lehtë. Mundet muslimani me ndërru këtë, sikur deri tash s'e kam ditë, tash po e di, apo e pasna harru, tash m'u kujtu, dhe nuk zotohet në askend. Populli jonë ka zanat, edhe në pejgamberin zotohet shumë, pasha Muhamedin, pasha pejgamberin, Nuk ka vend. Dhe një gjë tjetër, mos harroj ta ceki masi jemi te zotimi, se ulemaja kanë thanë, mos iu zoto Allahut në krijesat e veta. Përpos që është gjynah te po edhe nga ana tjetër, mos iu zoto Allahut në krijesat e veta, sepse Allahu azza wa jall nuk ka hak ndaj asnjë krijese. Për atë arsye nuk ke drejt me thanë Allahut o Zot pashë Muhamedin, pashë dynjanë, pashë tokën, pashë qiellin. Mos i thuj Zotit ashtu. Zoti zotohet në krijesat e veta, për atë arsye Allahu ka thanë pasha qiellin, e pasha diellin, e pasha kohën, e pasha këtë, e pasha hanën, e pasha këtë e këtë, Zoti po, ti me thanë Allahut o Zot Pash Muhamedin ose për hyrmet t'Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem që përdoret tek ne, kjo është mëkat dhe gjynah, nuk sepse Allahu nuk ka obligim ndaj asnjë krijese. Ja, Allahut kur t'i thosh i pash madhninë tande, pash urtësinë tande, ndonjë sifat ndonjë emën të Allahut tebareke ve teala edhe Kur'anit kadër se është kelamullah, të folurit e Allahut tebareke ve teala. Ndërsa tjerat që janë krijesa mos iu zoto Zotit në to. Dhe kjo është gabim i atyre që kanë përdor, që kanë përcjellë tek ne, e me thanë o Zot, pash hyrmetin e Muhammedit, e të muslimanëve, e të Ademit, e të Havës, e këte, e këte na bën neve këte, a është gabim dhe â gjynah. Po thuj Allahut azze wa xhell, pash madhninë tande, pash kudretin tande, pash fuqinë tande, pash këtë dhe këtë, urtësinë tande, rahmetin e tjera e tjera, ma bën këtë, ma bën këtë, ose më largon pej kësaj, pej kësaj, pej kësaj dhe kështu me radhë, e lusim Allahun tebareke wa teala me krejt emrat që i ka dhe sifatet e tij t'na përmirësojë neve gjendjen tonë, na i falë neve mëkatet tona, na bëjë neve prej atyre të cilët e studiojnë dinin, e kuptojnë dinin dhe punojnë me din dhe përhapin dinin islam, Allahu azza wa jall na mëshiroftë neve dhe prindërit tanë dhe prindërit e prindërve tanë dhe ata të cilët kanë vdekur para neve, Allahu na udhëzoftë neve dhe fëmijët e tanë dhe familjen tanë dhe në veçanti rininë tonë ja rabbel alemin, Allahu azza wa jall e udhëzoftë këtë rini, e mëshiroftë këtë popull dhe krejt ymmetin e Muhammedit sallallahu alejhi wa sellem, Allahu na i fal gjynahat e mëdha dhe të vogla, ato gjynaha që i dimë dhe nuk i dimë, Allahu na fal gjynahat që i bojna me qëllim dhe pa qëllim, Allahu Azza wa Jall na i pastroftë zemrat tona prej shirkut të madh dhe të vogël, Allahu Azza wa Jall na bëftë me dalë prej kësaj dunjaje me tauhid, me fjalën la ilahe illa Allah Muhammedun Rasulullah, e na lehtësoftë natën e vorrit dhe llogarinë ditën e gjykimit dhe na bashkoftë Allahu me madhërinë e Vet dhe me fuqinë e Vet,